tasrif fi'il mudhar yu'minu yu'minu yu'minani yu'minuna tu'minu tu'minani yu'minna tu'minu tu'minani tu'minuna tu'minina tu'minani tu'minna u'minu nu'minu u'minu nu'minu